yo, Wally. El mismo prema oh. Y dice: Bonita. Y no man que le resuelve, pero siempre la ven solita. Y aunque huele a plomo, si quieres te lo pongo, vamos al choque. Baila, se vira, me mira. Dale ahí y se va hasta Al ritmo del bajo, se muerde los labios. Y yo un boba viendo el rebote. Así que, uy, qué rico. Llévalo al piso de pito Hay una diabla en pa' ver todo y listo. Y ella, ella está viendo en de culo. Como para rapar en lo oscuro. Pégate y vámonos contra el muro. A ti te hago de todo, te lo juro. y tú quieres voltar. dame, que quiero clavarme, vame, vame, hey. Dale choca, choca, choca. Venimos fuerte así como la roca. Juguemos toca, toca. Como dice Guayna mamá, re, rebota, rebota y rebota. Y dámela, enséñala. No tengas pena y agárrala. Quédatela chúpatela y, y, y, por tu culo, tela Venimos xeno, pero con danzas del bueno. Cuando te doy, no te freno. Tú quieres veneno, que suene pra cuando te lo trueno. Uy, qué rico, como Harold G. Quiero ponértelo de ladito, así que uy, qué rico. Llévalo al piso, te guarda al pito. Hay una diabla pa' ver todo listo. Y ella, yo, Wally, ah, yeah, el mismo prueba Yo, Junior Clark, yeah, the remix. The Remix. Pretty ladies. Dímelo. Las cabrios de la rampú. <laughs> Honduras y Panamá. Panamá y Honduras. Mm. Chequea la music. Los mejores con los mejores. Yo Willy boy to the sky. Edu, este es fácil, bro. <laughs> que dice arm, arm, arm.